poštovani ljubitelji futbalske igre. Sinoć smo imali priliku da ponovo svedočimo jednom jurišu na Belu tvrđavu. Ponovo su koji 2014. godine jurišnici bili obučeni u crveno i belo, Puleni Čola Simeoneo, veliki futbalski znalci, ništa manji borci. Ipak, nažalost mnogih, oni su ponovo ostali praznih ruku. Mi možemo da razgovaramo o individualnim nastupima, ali ja bih te pojedinosti ostavio vama. Mislim da pre svega možemo podvući da se među ljubiteljima futbalske igre i pre ovog meča i danas vodi jedna živa diskusija o tome ko je zaslužio, a ko eventualno nije zaslužio da se nađe u finalu. S jedne strane zaista put Real Madrida nije bio popločan problemima, barem na prvi pogled. Govorimo o ekipama Wolfsburga, Rome i Manchester City koji možda ne toliko kadrovski oslabljen, ali svakako u prilično lošoj formi. Sa druge strane, Atletico je imao trnovit put. Oni su se susreli prvo s PSV-om, meč u kojem su bili očigledni favoriti, međutim, taj meč, taj dvomeč je završen na vrlo stresan način, penalima, da bi zatim ekipa Jorganđija morala se susretne sa Barcelonom, aktualnim prvakom Španije i dojučerašnjim šampionom Evrope i naravno sa Guardiolinim Bayernom u grotlu Allianz Arene. Možemo spomenuti jedan moment, a on se tiče pravila Lige šampiona. Da li je možda vreme da Liga šampiona konačno postane liga u pravom smislu te reči, po ugledu na nacionalne šampionate širom Evrope i sveta? Da li je vreme za jedinstvenu tabelu i bodove? postavlja se pitanje da li bi mogao taj sistem da bude omaž svakoj pojedinačnoj zasluzi svakog tima na putu ka trofeju. Sa druge strane, radi čiste objektivnosti, ne želeći da na bilo koji način pretendujem na opravdanost učešća atletika u ovom izdanju, u finalu ovog izdanja Lige šampiona, svako bih želao da pomenem i pravilo golo gostima, koje je prema mišljenju nekih futbalskih romantika možda i pravilo koje ne doprinosi ovoj igri. Međutim, s druge strane, ono je donelo zaista neke interesantne dvomeče i momente, pogotovo onima koji su zainteresovani za tu taktičku stranu igre. Bilo kako bilo, ja bih želeo da povučem jednu paralelu koja se, barem koliko je meni poznato, nije povlačila u našim medijima u posljednje vreme, a to je paralela između Valencije sa početka ovog milenijuma i njihove sjajne generacije i aktuelne generacije atletika. Jedan i drugi tim su izgubili dva finala Lige šampiona u vrlo kratkom periodu. Valencija dva uzastopna finala 2000. godine od Real Madrida i 2001. godine od Bayerna. Sa druge strane, Atletico imao tu nesreću im se to desi u tri sezone 2014. i ove godine. Jedan i drugi tim su sa klupe bili predvođeni od strane Argentinaca. S jedne strane govorimo o Hektoru Cooperu, a s druge strane naravno o Čolu Simeoneu. I jedan i drugi tim su na putu ka finalu u obe sezone postizali zaista fenomenalne rezultate, prikazivali odlične partije izbacujući Arsenal, tada moćni Leeds United, Barcelonu, Bayern i tako dalje. Zaista je interesantno da je jedan i drugi tim doživio tu sudbinu te da izgubi oba finala, od kojih je jedno finale izgubio sa tri gola razlike, Valencija 2000. godine 3-0, izgubila u finalu od Real Madrida, Atletico takođe od Real Madrida 2014. godine nakon produžetaka 4-1, a drugo finale, što je još interesantnije, upravo na San Siru, jedan i drugi tim nakon penala. Nakon ovih neuspeha 2001. godine, Hector Cooper je napustio Valenciju tim je preuzeo Rafa Benitez i započeo jednu sjajnu, blistavu eru postojanja ovog kluba. Osvojio dve primere, osvojio UEFA Kup 2004. godine u tu jednom ambijentu koji je bio zaista težak, uz dosta pritiska i dosta sumnjivih sudijskih odluka koje su vrlo često išle na štetu Valencije. Sa druge strane, za razliku od Kupera, Čolo Simeone i uspeo da osvoji primeru jedan put i sada ćemo videti da li je ovaj tim istrošen, da li je argentinski stručnjak istrošen i kakav će biti njihov put narednih sezona. Imajući to u vidu može se zaključiti da su oba kluba, dva velika španska kluba, dva giganta Valencije i Atletico Madrid bili žrtve hegemonije Real Madrida u ovom takmičenju. Ljubav između Real Madrida i ovog lepog trofeja traje decenijama. Generacije svedoče toj ljubavi. Zaista će biti ogroman, ogroman decenijski zadatak za bilo koji evropski klub da pokuša da prestigne Real Madrid po broju osvojenih Liga šampiona.